Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1532. Francisco Pizarro, 57 godina star nezakoniti sin kapetana Gonzala Pizara, iskrcao se u Peru. On je nekada bio nepismeni nezakoniti sin koji se izdržavao čuvanjem svinja i ratovanjem po Španjolskoj ili Italiji. Ali te 1532. Pizarro je od španjolskog kralja Karla dobio plemičku titulu, grb i titulu guvernera i glavnog kapetana provincije Nove Kastilje, koja se prostirala u duljinu od 1000 milja juž južno Paname. U novi svijet Pizarro je stigao kako bi se izvukao iz svog ne baš svjetlog života. Nije bio stvoren za farmera kolonista. Brzo se pridružio ekspedicijama i stekao glas šutljivog, tvrdog i neambicioznog čovjeka na kojeg se moglo osloniti u teškim situacijama. Godine 1523. kada mu je bilo oko 48 godina, Pizarro je pokazao svoju ambicioznost. Krenuo je u potragu za zemljom na jugu Novog svijeta, u kojoj je zlato jeftinije od željeza i gdje ljudi jedu i piju iz zlatnih posuda. Sklopio je partnerstvo s jednim vojnikom i svećenikom, opremio ekspediciju i krenuo na jug. Tijekom dvaju ekspedicija Pizarro i njegovi ljudi susreli su se s nevjerojatnom prirodom i teškoćama. Na dugim putovanjima morali su i glad, bolesti i neprijateljski raspoloženi domoroci. Čak je španjolski guverner Paname zapovjedio da se ekspedicija prekine kako se ne bi uludo gubili životi. Pizarro je tada odlučio svoje ljude staviti pred izbor. William Prescott u knjizi Povijest osvajanja Perua piše. Izvukao je mač i povukao je od istoka prema zapadu crtu u pijesku. Tada se okrenuo prema jugu. Prijatelji, drugovi, rekao je, na ovoj su strani glad, patnje, golotinja, oluje, dezertiranje i smrt. Na ovoj su strani lagodnost i užitak. Ovdje leži Peru sa svojim bogatstvima, ovdje Panama sa svojim siromaštvom. Neka svaki čovjek izabere ono što priliči hrabrom kastiljancu. Što se mene tiče, ja idem na jug. Rekavši to, prešao je crtu. Slijedili su ga njegov pilot Ruiz, onda i Pedro de Candija. Još su jedana istorica prešla tu crtu. Kako je to zapisao tadašnji kroničar, Slava je sačuvala imena članova te malene družine, koji su suočeni s poteškoćama još nepoznatim u povijesti i sa smrću kao nagradom, odabrali čast i ostali u svog vođu kao primjer odanosti za buduća vremena. Ta 13 Storica nastavila su slijediti Pizara. Došli su na jug do 9. stupnja zemljopisne širine i novo otkrivenu zemlju nazvali Peru. Čuli su niz svjedočenja o velikom carstvu, skupili su puno predmeta koji su govorili o razvijenoj i bogatoj civilizaciji. Pizaro je prekinuo svoju drugu ekspediciju i krenuo u Španjolsku kako bi nagovorio kralja da mu odobri ekspediciju dalje na jug. Kralj je bio dobre volje, dao je Pizaru što je ovaj tražio. Pizarro je s onom vjernom trinaestoricom i sa svoje četvoro braće 1531. godine isplovio prema Peru. Imao je jedan brod, 180 ljudi i 37 konja. Kasnije će mu se pridružiti još dva broda. Pizarro je sa svojom malenom družinom došao do obola Perua. Tamo se iskrcao i u travnju 1532. stupio kontakt sa izaslanicima Atahualpe, vladara ogromnog carstva koje se prostiralo u Južnoj Americi. Bilo je to carstvo Inka. Izaslanici vladara dogovorili su se s generalnim guvernerom da će vladar Inka primiti Pizara u gradu Kahamarki. Do grada je trebalo proći težak put. Trebalo je savladati moćne Ande. William Prescott piše. Ispred njega uzdigle su se veličanstvene Ande, stijena na stijeni. Njihova podnožja, tamna od uvijek zelenih šuma, ponegdje samo na terasama s obrađenim poljima i seljačkim kolimama koje kao da su visjele na tim terasama. Vrhovi Anda, visoko na nebesima, sjali su od bijelog snijega. Sve to zajedno davalo prizor divljeg kaosa, veličanstva i ljepote. Preko tog strašnog bedema, kroz labirint prijevoja, svatko od njih se mogao braniti sa šačicom ljudi. Probijale su se pizarove trupe. S desne strane prostirala se prostrana cesta dovoljno široka da se dvije kočije mogu mimo ići. Bila je to jedna od cesta koja je vodila u glavni grad Kusko. Ona je pozivala izmorenog vojnika da nju odabere umjesto opasnih planinskih klanaca. Mnogi su mislili da vojska treba krenuti tim putem. Pizarro je odbio popustiti. Cilj je i dalje ostala Kahamarka. On je tvrdio da su Španjolci svima usput rekli da im je cilj Kahamarka. To su rekli i zaslanicima vladara i ljudima koje su susreli. Promijeniti cilj značilo bi pokazati kukavičluk. Kukavičluk bi pak doveo do prezira. To se nije smjelo dogoditi. Pizarro je održao sastanak sa svojim časnicima, odlučio je da će on povesti stotinu ljudi, 40 konjanika i 60 pješaka naprijed. Za njima će ići ostatak družine koju će predvoditi Pizarro brat Hernando. U ranu zoru Pizarro je povao svojih stotinu vojnika na put prema Kahamarki. Do sada su Španjolci vidjeli kako Ande znaju biti teške, ali sada je put postajao sve teži i teži. William Prescott piše. Put je na mnogim mjestima bio tako strm da su konjenici morali sjahati i voditi konje za uzde. Na mnogim mjestima ispriječile su se ogromne stijene ili su visjele nad putem i putnik je morao vijugati uzduž uskog grebena jedva širokog da konj može proći, gdje je svaki krivi korak mogao značiti pad u strašnu provaliju duboku nekoliko stotina metara. Divlji prolazi u planinama, prikladni polunagom indijancu, bili su velika prepreka za naoružanog čovjeka koji je još nosio oklop. Strašne raspukline zvane kebradas, tako strašne u ovom planinskom lancu, Zjevale su pod putnicima kao da su se ande raspuknule uslijed nekog strašnog grča i pokazivale su ogromno mnoštvo stijena, djelomično zaogrnutih u nešto vegetacije. Njihove pak dubine davale su kanale za brzice koje su izvirale u srcu planina i polako se probijale na svjetlo, da bi se na putu prema oceanu razlile po savanama i zelenim dolinama. Put je za Španjolce bio još tjeskobniji jer su znali da se svaki od tih prijelaza može braniti s malenim brojem vojnika. Bilo gdje na putu mogla je biti postavljena zasjeda. Tjeskoba je postala još veća kada su na jednom vrhu vidjeli građevine od kamena koja je ličila na utvrdu. Na zadovoljstvo Španjolaca utvrda nije imala posadu. Pizarro i njegovi ljudi, praćeni ostatkom družine, polako su se puni tjeskobe probijali do Kahamarke. Put u Andama postao je sve teži i teži. Klima se postupno mijenjala. I ljudi i konji, a posebno konji, strašno su trpjeli od hladnoće. Posebno jer su bili naviknuti na toplu klimu i trope. Vegetacija se također postupno promijenila. Veličanstveno drveće koje je pokrivalo podnožje ustupilo je prvo mjesto borovim šumama i kako su se penjali još više, bor su zamjenjivale bezbrojne planinske biljke čija se opora priroda dobro slagala s ledenom hladnoćom vrhova. Ta tužna mjesta činila su se potpuno napuštenima od zvijeri i čovjeka. Pustolove je sada samo pratila velika ptica Anda, kondor, koji je, jedreći visoko na nebu, uz krike pratio put vojske, kao da ga je instinkt vodio na tom putu krvi i krvoprolića. Pizarro i njegovi ljudi uspjeli su se probiti preko Anda do Kahamarke. Put prema dolje bio jednako težak kao i uspon u Kahamarku Pizarro i njegovi ljudi ušli su 15. studenog 1532. U Kahamarki je Pizara i njegovu družinu čekao Atahualpa, vladar carstva Inka. On je vukao podrijetlo od bogova. Njegov predak navodno je bio Manko Kapak, kojemu je vrhovni bog Virakoča predao u ruke vlast nad narodima. Njegovo se carstvo prostiralo u duljinu od 4000 km i imalo je oko 12 milijuna stanovnika. Njegova je vojska bila moćna i velika. On je upravo pobjedio u krvavom građanskom ratu. Njegova je vojska porazila vojsku njegovog suparnika Huaskara. Jata Hualpa Inka se nije bojao primiti niti dvjestotinjak odrpanih, izmučenih stranaca. On je bio vladar carstva koje se nazivalo Tavantinsuju ili carstvo iz četiri dijela vladao je iz grada Kuska. Europa jedva da je imala grad tako velik i tako uređen, govori doktor Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Kusko znači pupak na kečua jeziku, a Inke su spadaju u tu grupu etničku kečua. Pupak kao pupak svijeta, jel? dakle najvažnije mjesto na svijetu iz njihove perspektive u svakom slučaju i kroz Kusko su išle granice te četiri njihove velike provincije, jel? to se sve spajalo i odavde je sve kretalo. Kusko je silno impresionirao e, španjolske konkvistadore kad su došli. Tvrdili su da, ne, da u Europi nema ničeg takvog. Jel? Možda su bili malo ovaj, nakon, nakon dugih godina putovanja dok su dospeli tako još dodatno impresionirali, a očito je Kusko bio stvarno fascinantan morate imati na pameti da je Kusko bio novi grad, jer je cijelo to carstvo bilo, novo i sve što je u Kusku bilo sagrađeno, bilo je sagrađeno unazad nekoliko decenija kad su Španjolci došli. Dosta toga još nije bilo ni sagrađeno do kraja, jel? nikad niti nije sagrađeno do kraja arhitektura Inka je jedna od stvari po kojoj, kako bih rekao, nekakav njihov zaštitni znak jel, po kojem ih se prepoznaje. Zgrade koje su bile važne, javne zgrade ili palače ili hramovi, su bile doista građene na jedan način jedinstveni. Od eruptivnog kamena kojeg tamo ima dosta, to su nekakvi graniti, bazalti, ovakve stvari. Tvrdog kamena, dakle koji je obrađivan, glačan, rezan vrlo precizno i slagan na jedan način, često ne uvijek, ali često na jedan megalitski način, dakle gdje je svaki kamen formiran za sebe drugačijeg oblika, ali je savršeno obrađen da sjedne na onaj kamen koji je ispod njega. To je taj jedan stil koji je doista prepoznatljiv, kojega nema ranije na tim prostorima, to je, to je nešto što su Inke donijeli. Te građevine su nevjerojatno čvrste, sam kus koji je kao i cijeli Peru na, trusnom području i potresa je tamo bilo puno od kad su europljani tamo. Ove europske građevine su se više puta rušile, zidovi Inka stoje dobrim dijelom i danas koliko ih ljudi nisu razvukli. Ja. Španjolci su već desetljećima slušali glasine da na jugu postoji bogato carstvo. Godine 1511. Vasco Nunjezu de Balboj, guverneru Darijena u današnjoj Panami, jedan je domorodac rekao da daleko na jugu postoji zemlja gdje ljudi jedu i piju iz zlatnih posuda i gdje je zlato jeftino poput željeza. Glasine su potakle Balbou da krene u potragu za tom bogatom zemljom. Tijekom potrage izašao je na obale Tihog oceana, ali novu zemlju nije pronašao. Francisco Pizarro, čovjek koji je Balbou pratio na putu do obala Tihog oceana, nastavio je njegovu potragu. Godine 1532. nakon osam godina traženja, Pizarro i njegova šačica ljudi, bilo ih je 168, došli su u srce carstva Inka. I bili su iznenađeni onim što su vidjeli carstvo je bilo ogromno i bogato, s gradovima od kojih su neki nadmašivali one koji su se mogli vidjeti u Španjolskoj. William Prescott u knjizi Povijest osvajanja Perua ovako opisuje ulazak Pizarovih konkvistadora u Kusko. Glavni grad Inka zaprepastio je Španjolce, kako ljepotom svojih građevina, tako i pravilnošću i dužinom ulica. Nadilazio je sve što se moglo vidjeti u novome svijetu. Kusko je bio metropola velikog carstva, sjedište dvora i glavnog plemstva, koje su posjećivali umješni umjetnici i obrtnici svih zanimanja. Važnije zgrade, a njih je bilo puno, bile su izgrađene od kamena ili su njime bile obložene. Među najvažnijim građevinama bila je carska rezidencija. Kako je svaki novi vladar podizao novu palaču, ona je zauzimala velik dio grada. Zidovi su ponekad bili obojeni šarenim bojama i vrata su, kako nas uvjeravaju, bila od šarenog mramora. U istančenosti umijeća obrade kamena, kaže jedan konkvistador, domorovci su znatno nadmašivali Španjolce, iako krovovi njihovih zdanja nisu bili napravljeni od srijepova, već od slame. Ali kuće su gledano u cilini, bile napravljene s velikim umijećem. Pizarovi konkvistadori bili su zadivljeni vještinom graditelja. Gradom je dominirala tvrđava podignuta na temelju od kamena. Bila je sagrađena od klesanog kamena i to tako fino obrađenog da nije bilo moguće naći spoj između dva kamena bloka. Ulice su bile duge i uske, bile su postavljene savršenom pravilnošću, sjekle su se pod pravim kutom. Od glavnog trga vodile su četiri velike ulice koje su povezivale grad s carstvom. Trg, kao i mnogi drugi dijelovi grada, bili su popločeni finim oblucima. Kroz srce grada tekla je rijeka čiste vode. Mogli bismo je nazvati i kanal, jer su obale rijeke u udaljenosti od 20 liga bile obložene finim oblucima. Preko te rijeke prebačeni su mostovi kako bi četvrti grada mogle komunicirati. Svježa voda nije bila samo važna zbog opskrbe grada pitkom vodom. Voda je bila bitna i za vjerski život Inka. S jedne strane spomenuo sam već da su sami Inke bili smatrani bogovima, sinovima sunca. Sunce je bilo Inti, je bio jedan od uvjetno rečeno, ajde recimo da ga nazovemo bog sunca, makar to neke, neke ove, atribute boga sunca je, je Inti imao i ovaj, bio je vrlo važan. Inke kad su umrli su bili mumificirani i bili su silno se prema njima odnosilo kao prema vrlo bitnim nekakvim nadnaravnim bićima, prema tomu taj kult, kult predaka je bilo, bio vrlo bitan. Ne samo kod Inka, nego i kod mnogih od ovih ranijih država, civilizacija, naroda. S druge strane imate taj jedan sustav od mnoštva bogova, ali i mnoštva drugih stvari koje također imaju nadnaravne moći. Praktički bilo što u prirodnom svijetu je moglo biti nabijenom nekakvom e, nadnaravnom snagom. Naročito e, dijelovi, dijelovi pejzaža, da tako kažem, planine, rijeke, jezera, vode, prirodne sile, ali i svašta drugo što nam na prvi pogled može izgledati vrlo, vrlo nebitno ili jednostavno. Nekakva hrpa kamenja negdje ili nekako drvo ili nekako neobično mjesto uz put ili nekakva ruševina, bilo što Glavni bog Inka bio je Virakoča, zvali su ga i gospodar, poučavatelj svijeta, drevni ili starac na nebu. Prema jednoj od verzija mita o stvaranju svijeta, Virakoča je stvorio nebo i zemlju i napučio je zemlju ljudima. Nije bilo sunca i ljudi su se kretali u tami. Ali ljudi su bili neposlušni i Virakoča ih je odlučio uništiti. Neke je preobrazio u kamen, dok je ostale utopio u poplavi koje je preplavila čak i najviše planine na svijetu. Jedino su preživjeli muškarac i žena koji su se nalazili u kutiji i koje je, kad se voda povukla, vjetar odnio u Tihuanako, glavno prebivalište stvoritelja. Tamo on podigne sve narode, oblikujući glinene likove i nacrtavši odjeću koju svaki narod treba nositi. Svakom je narodu dao jezik, pjesme i sjeme koje treba sijati. Tada udahne život i dušu u glinu i naredi svakom narodu da siće ispod zemlje i izađe na mjestu kojemu je on naznačio. Neki su izašli iz spilja, drugi iz brežuljaka, neki pak iz izvora, drugi iz debla drveća. Svaki je narod podignuo žrtvenik na mjestu na kojem se pojavio. Iz pilje pakarik tambo izašli su Manko Kapak i njegovih tri brata i četiri sestre. Oni su bili Inka, njih je Virakoča odredio za gospodare mnogim narodima. Virakoča je bio božanski zaštitnik vladara Inka. On se u snu pojavio Pačakuti Inki Japankiju, utemeljitelju države Inka, u vrijeme dok su njegove snage bile opkoljene od Čanka. U bici koja je uslijedila, Inke su pobjedile i Pačakut je podignuo veliki hram Virakoči u Kusku. U njemu je taj vrhovni bog bio predstavljen u obliku zlatnog kipa visokog kao desetogodišnje dijete. Inti je pak bog sunca, prikazivao se u obliku velikih zlatnih diskova sa zrakama i ljudskim licem. Iljapa je pak bio bog vremena. Prikazivan je kao čovjek s pračkom, a izazivao je kišu kada bi pogodio iz pračke zemljani vrč kojeg je nosila njegova sestra. Fijuk pračke bio je grom, a odapinjanje pračke ljesa koluje. Mama Kilja je pak bila žena boga sunca, majka mjesec, koja je između ostalog regulirala ženski menstrualni ciklus. Pored tog panteona bogova, Inke su štovale i druge stvari ti duhovi planina ili bogovi planina se, su se nazivali Apu, Apu pa onda nešto već kako se zove određeno brdo i tim planinama se e, na veliko žutvovalo zapravo. Ono što se pokazalo u zadnje vrijeme je da su se na tim vrhovima, najvišim vrhovima, anskim vrhuncima, ovim ledenim iznad 6000 metara, e, da su se na njihovim vrhovima zapravo održavali vjerski obredi i da se na njima žrtvovalo. To se naslučuje već možda zadnjih 40-50 godina jer ima nekoliko nalaza koji su na to ukazali, međutim zadnjih desetak ili 15 godina se to intenzivno istražuje. Postoji ta jedna visokogorska arheologija koja povezuje de facto alpinizam i, i arheologiju koja je u zadnje vrijeme dala fantastičnih rezultata. Počelo je s tim da su na neke vrhove u se popili alpinisti misleći da idu na prvenstveni uspon da niko prije, nikad, prije njih nikad nije bio na tom vrhu i onda bi se popali na vrh i gore bi našli Inka mumiju. Dakle, očito je neko bio gore i to ovaj, svašta još gore i radija. Jel? Izgleda da su, i to su uglavnom djeca ili djevojke, ali nisu samo, samo djevojke, posebno pripremana, posebno odgajana, e, vjerojatno to za njih, odnosno njihovi roditelji predstavljali neku veliku počast, odobrana djeca koja su u posebnim institucijama pripremana za taj najveći događaj u njihovom životu koji će de facto biti njihova smrt. Nakon toga odgoja u posebnim institucijama su ih vodili u procesijama kroz carstvo i na koncu ih vodili na neku takvu planinu koju, je trebalo odat počast nekako privoliti da bude blagonaklodna. Često su to vulkani. Francisco Pizarro bio je nezakoniti sin kapetana Gonzala Pizara i Franceske Gonzales, djevojke skromnog podrijetla. U njegovom djetinstvu i ranoj mladosti pouzdano se zna da se izdržavao radeći kao svinjar i da nije imao obrazovanje. Do kraja života ostave nepismen. Jedno je vrijeme služio kao vojnik u ratovima u Španjolskoj ili Italiji, a onda se 1502. godine otisnuo prema novom svijetu. Tamo nije namjeravao voditi život kolonista koji će obrađivati zemlju. Godine 1510. kada mu je bilo 35 godina, pridružio se ekspediciji koju je vodio Alonzo de Ojeda. Ekspedicija je osnovala koloniju u današnjoj Kolumbiji. Tada su ga držali za tvrdog, tihog i neambicioznog čovjeka na kojeg se moglo osloniti u teškim situacijama. Deoheda je uskoro otišao iz kolonije kako bi potražio pomoć. Pizarro je postao prvi čovjek kolonije. Kada je pak došla pomoć, Pizarro je sustrao Vaska Nunjeza de Balbou. Zajedno s njim Pizarro je 1513. godine za Europljane otkrio obale Tihog oceana. Balboa je u ekspediciju prema Pacifiku krenuo kako bi otkrio zemlju o kojoj su pričali domorodci, zemlju u kojoj je zlato jeftinije od željeza. Balboa je poginuo. Pizarro je 1523. krenuo u potragu za tom bogatom zemljom. Nakon devet godina nevjerojatnih napora, Pizarro i njegova šačica konkvistadora, njih 168, srušit će bogato carstvo – carstvo Inka. Koliko god je to s jedne strane genocid de facto bio i razaranje jedne, jednog čitavog svijeta, s druge strane ne možete e, ne biti impresionirani time što su španjolski konkistadori tada napravili. Ne? To je bio doista jedan vrhunac odvažnosti i bezobraštine, ako se može reći, otići dolje u, u jedan prostor koji vam je potpuno stran, potpuno nepoznat. Očito je to prostor jedne moćne države i odakle uopće ideja da se jedna šačica ljudi može osvojiti tako nešto. S jedne strane osvajanje Perua bilo je još teže zamislivo, da tako kažemo, od osvajanja Meksika, jer Cortés je u Meksiku imao mogućnost lakog dobivanja pojačanja. Pisaro je u Peru bio oko 3000 km od Paname i on je bio sam. On nije mogao računati ni na što i ni na koga. Kad je krenuo iz Pjure na obali, sjevernoj obali Perua, unutrašnjost carstva Inka, kad je krenuo iz Pijure u unutrašnjosti, imao je sa sobom 62 konja, neka je 106 pješaka, ukupno 168 ljudi. Krenuo je u, u osvajanje carstva koje je tada e, Inka, koji, koji je tada zapovjedao e, vojskom od najmanje nekoliko desetaka tisuća ljudi, te brojke variraju, ne, ali možda 100 tisuća ljudi nije preveliki broj. Priča je dobro poznata, priča je fascinantna, mogli bi sad o tomu samo pričati jako dugo. S jedne strane imate dakle, toga čovjeka koji je odlučio osvojiti nekako carstvo po svaku cijenu. S druge strane imate vladara koji vlada koji misli da vlada svijetom, i kojega zapravo uopće ne zanima jako dolazak nekakve šačice stranaca koji ga tako, eto, izgledaju zabavno. Možemo ih malo pustiti da dođu k nama, onda ćemo vidjeti šta ćemo s njima, ili ćemo izgaziti ili nećemo, ili ćemo ih, ne znam, ženiti za naše žene pa ćemo raditi nekakvu novu, novu ovaj, kastu. Ili... Dakle, uopće se ne, ne brine puno. Carstvo Inka prostiralo se od današnje sjeverne granice Ekvadora do Mendoza u zapadnoj Argentini i rijeke Maule u središnjem Čileu. Inke su tvrdile da su božanskog podrijetla, ali one su sredinom 15. stoljeća bile samo jedno pleme koje je kontroliralo nekoliko sela u dolini Kuzko. Tijekom jednog stoljeća to je pleme zavladalo na 12 milijuna ljudi koji su govorili 20 jezika. Brzina tog širenja bila je fascinantna, ali ona je bila jedan od uzroka pada. Mnoge etničke skupine sjećale su se dobro svoje nezavisnosti. Sama vladarska elita bila je u sukobu, trajao je građanski rat. Pored toga, Pizarro i njegovi ljudi imali su još nekoliko pogodnosti. U njima su protivnici Atahualpe vidjeli bogove, zapravo potomke bijeloputog boga Koče. To im je isprva donijelo nekoliko saveznika. Zatim su tu bile i druge pogodnosti prije dolaska Europljana u njihovo carstvo su došle europske bolesti. Zbog toga, jer to je godina je 1532. E, Amerika je otkrivena prije već nekih sad to 40 godina. Bolesti su se proširile prije samih Europljana i sedam godina prije dolaska pisara u Peru e, je na tom prostoru e, izbila jedna velika epidemija boginja, desetkovano je stanovništvo, već to je bio samo, samo po sebi jedan gadan potres za, za to društvo. A najgora stvar je bila u tomu što je Inka e, Vajna Kapak bio jedan od onih koji su podlegli boginjama. I e, nažalost nije ostavio jasno definirano svoje nasljedstvo. I sad kao što to onda u takvoj situaciji biva, dolazi do sukoba unutrašnjeg između dva najjača kandidata i potencijalna nasljednika. Jedan e, je držao Kusko na jugu dole, to je bio Vaskar Inka, a Atahualpa Inka je držao sjever današnji Ekvador i Kito i tu je došlo do ozbiljnog rata koji je jasno dalje oslabio bitno oslabio carstvo, nekoliko godina je trajao taj sukob i to ratovanje i na koncu je e, Atavalpa uspio e, savladati Vaskara, Vaskar je bio zarobljen i kad su Španjolci došli Vaskar je još bio živ. E, Atavalpa ga je dao pogubit naknadno i to je bio kasnije kad su mu sudili, bio je nekako ovako namješteno suđenje Atavaljpi od strane Španjolaca, onda su mu ga zapravo sudili za to da je ubio svojeg brata koji je zapravo bio Inka. Jel? Dakle, bilo koji izgovor je dobar. No, e, da se vratimo na priču. U cijelu tu situaciju koja je, velim, s jedne strane izgleda da su Inke i dolazi valjpa koji upravo pobjedio svojeg suparnika sa svojom pobjedničkom vojskom. U to sad ulječu tih e, i njegovih 168 ljudi. Jel? Inka ih pušta da uđu duboko u unutrašnjost Anda, možda i radi toga da ih tamo lako izolira. E, niko im se ne priječi na putu. Oni dolaze do jednog grada u Sjevernom Peru koji se zove kahamarka i tu je Inka kampiran sa svojom ogromnom vojskom malo izvan grada, tamo su jedne toplice, još uvijek su i danas zove Banja Banjos de Linka, on je tamo bio i navodno je bio i ozlijeđen na tom ratu i tamo je malo se kupao u toj toploj vodi i odmarao i uživao zapravo u, u novostečenoj pobjedi i vlasti. U kasno podne 15. studenog 1532. Francisco Pizarro i njegovi ljudi ušli su u Kahamarku. Tijekom dana bilo je lijepo vrijeme, ali u kasno podne počela se spremati oluja. Padala je kiša i zbog neobičajene hladnoće ona se ponekad pretvarala u tuču. Pizarro nije htio gubiti vrijeme. Odmah je prema vladarevom taboru poslao svog brata Hernanda i Hernanda de Sota u pratnji 15 konjenika i 20 pišaka. Vladar Inka pristao ih je primiti. William Prescott piše. Hernando Pizarro i De Soto u pratnje dva ili tri čovjeka sporo su doahali do Inke. I ovaj prvi je, nakon što je odao počast vladaru, ali nije sjahao s konja, obavijestio Atahualpu da je došao kao izaslanik svog brata, zapovjednika bijelih ljudi, kako bi upoznao monarha o svom dolasku u grad Kahamarku. Oni su podanici moćnog vladara koji vlada zemljom preko mora i privučeni pričama o velikim pobjedama došli su kako bi ponudili svoje usluge i kako bi upoznali vladara s učenjima istinske vjere koju su oni ispovijedali. Na sve to Inka nije rekao niti riječ, niti je učinio nekakav znak da je razumio ono što mu je rečeno, iako je jedan od tumača prevodio riječi španjolaca. Ostao je tih, oči uprikovanih u zemlju, ali jedan od njegovih plemića koji je stajao pored vladara rekao je – u redu je. Bila je to neugodna situacija za Španjolce. Atahualpa je kasnije rekao da upravo posti, ali da će sutra post prestati i da će se onda susresti s Pizarom. Španjolci su došli u Kahamarku i nisu bilo im jasno da nemaju apsolutno nikakvog izbora, da se ne mogu povući jer će ih odmah slistiti, da ne mogu pregovarati, nemaju o čemu. Zapravo jedinu stvar koju mogu napraviti je da budu ekstremno agresivni i da naprave ono što, što je napravio Cortés u Meksiku, dakle imali su presedan, a to je da eliminiraju vladara. Ono što se dogodilo u idućih recimo 24 sata je priča od koje se ježi koža. Inka je prihvatio u jednom momentu poziv pisara da dođe na sastanak na glavni trgu Kahamarki. Španjolci su se instalirali na glavnom trgu Kahamarki. On je pustio jednu noć da prođe. Španjolci su čekali na tom glavnom trgu, e, umirali od straha doslovce. Imate e, pismene dokumente iz tog vremena koji govore o tomu da mokre sjedići na konjima od straha što će se dogoditi. Drugi dan je pola dana zapravo postepeno dolazio sa svom pompom, sa muzikom, sa bubnjevima, sa trubačima, sa cijelom svojom elitnom pratnjom je dolazio na taj glavni trg u Kahamarki i na koncu kad je došao, onda je pred njega izašao Vicente de Valverde, e, svećenik jedan koji je bio sa Španjolcima, da mu kaže da su oni kršćani, da su ga došli podučiti o kršćanskoj vjeri i da su ga došli zatražiti da prizna vrhovnu vlast španjolskog kralja. I pružimo mu je u ruke Bibliju. Inka je u tom momentu sjedio na nosici, nosili su ga njegovi visoko dostojanstvenici, svi skupa su došli na taj trg, lagano naoružani. Bilo ih je par hiljada, ali zapravo su bili više manje nenaoružani jer je vani bila vojska od sto hiljada ljudi i nije im palo na pamet da bi se išta moglo desiti. Jel? Kad je Valverde pružio Inki Bibliju, Inka nije znao što je to. Valverde mu je rekao da ta knjiga njemu govori, on je jasno, nije mu bilo jasno što je to, pa je htio otvoriti knjigu, nije znao, nikad nije vidio knjigu, nije znao kako se knjiga otvori, onda mu je Valverde htio pokazati, jasno, približiti se vladaru je bilo sve to iz perspektive Inka, pa su ga odgurnuli, Biblija je pala na pod i to je bio zapravo signal za napad. Vladar Inka Atahualpa je kod Kahamarke doveo na desetke tisuća svojih vojnika. Španjolci kažu da ih je bilo 80 tisuća. Konzervativne brojke spominju nekoliko desetaka tisuća, najviše možda 40. Ali sva ta sila nije pomogla vladaru Inka svoja sjećanja o tom danu u Kahamarki dali su zapisati braća Franciska Pizara, Hernando i Pedro, te njegovi sudrugovi u pohodu Miguel de Este, Cristobal de Menja, Ruiz de Arke i Francisco de Jerez. Oni su ovako opisali bitku kod Kahamar. Uspaničeni indijanci koji su ostali na trgu prestravljeni pucanjem iz pušaka i konjima, to je bilo nešto što nikada nisu vidjeli, počeli su bježati s trga rušeći dio zida kako bi mogli pobjeći u nizinu izvan grada. Naša je konjica preskočila razvaljeni zid i krenula u juriš u nizinu vičući Lovite te u otmjenoj odjeći, ne dajte im da pobjegnu. Probijte ih kopljem. Svi ostali indijanski vojnici koje je Atahualpa doveo bili su udaljeni milju od Kahamarke i spremni za bitku ali nijedan se nije pokrenuo. I tijekom svega ovoga, nijedan indijanac nije dignuo oružje na španjolca. Kada su te čete indijanaca vidjele kako drugi indijanci bježe i viču, i njih je uhvatila panika i oni su pobjegli. Bio je to nevjerojatan prizor, jer je cijela dolina u duljinu od 15 do 20 milja bila prepuna indijanaca. Noć je već pala i naša je konjica nastavila ubijati kopljima indijance u poljima kada smo čuli zov trube koji nas je pozvao na zboru tabu. Konkvistadori pišu da je noć spasila indijanca od potpunog pokolja. Šest ili sedam tisuća njih ostalo je ležati na poljima. Kada je počeo dan, španjolci predvođeni Pizarom bili su u naizgled bezizlaznom položaju. Na kraju tog dana bili su gospodari bojišta i u svojim su rukama imali vladara carstva Inka. Pizaro nikada nije ispustio inicijativu iz svojih ruku. Njegovih 168 ljudi nastavit će harati po carstvu. Slijedilo je još skoro 40 godina nekakve nezavisnosti nekih dijelova tog prostora i borbi i sukoba i ustanaka i svašta. U jednom momentu su Španjolci skoro bili bačeni natrag u, pa- u, u Vrlo brzo nakon, nakon ovoga događaja, jedno dvije godine ili tri godine nakon toga je bila jedna velika, veliki ustanak. Nakon toga su se Inke povukli prema Amazoniji pa su tamo imali još jednu svoju državu koja je bila nezavisna još decenijama. Prema tomu postoji ta jedna tradicija otpora od samog početka. Ne? Međutim, onda negdje 70. godina 16. stoljeća, dakle skoro 40 godina nakon, nakon e, dolaska Pisara u Kusko, je i taj zadnji otpor slomljen. Nakon toga je slijedila ta španjolska kolonijalna uprava koja je po nekim svojim karakteristikama bila strašna, po nekim drugim karakteristikama je zapravo, mislim govorim, treba to gledati u, u kontekstu onog vremena, zapravo bila je relativno prosvjećena. Nije baš da se nitko nije brinuo za te indijance. Jel? ali da su ih oni smatrali ljudima drugog reda, o tomu nema nikakve dileme. Jel? Oni koji su bili skloni indijancima su ih smatrali kao nekakvim ljudima kojima je potrebna pomoć koju treba podučiti u životu i tako dalje. Dakle, jedan, perspektiva koja je iz današnjeg, gledišta je, je zapravo neprihvatljiva posve. Međutim, stvorila se takva jedna kolonijalna vlast, kolonijalna situacija u kojoj su ti indijanci bili više manje e, svedeni na radnu snagu u rudnicima ili na nekakvim velikim imanjima panjalske elite sada, jel, koja je došla da, tu to koristi i to je trajalo de facto stoljećima i što dalje to je bilo loše jer, jer je stvar bila nekako okamenila se pa se ništa nije događalo, nije bilo nikakvog napretka koji je u drugim dijelovima svijeta donio nekakve bitne promjene. Atahualpa je pogubljen 29. kolovoza 1533. godine. Pizaro i njegovi ljudi su krenuli prema Kusku i njega su zauzeli bez borbe u studenom 1533. I tako je palo ogromno carstvo Inka, koje se prostiralo u dužinu od oko 4000 km i imalo oko 12 milijuna podanika. To carstvo srušilo se pred bezobzirnim i ludo hrabrim naletom manje od dvjestotinjak španjolaca predvođenih Franciskom Pizarom, nezakonitim sinom kapetana Gonzala Pizara. Taj je čovjek srušio najveće carstvo u novom svijetu. Do tog je carstva došao krčeći put kroz guste prašume, ogromne vrhunce i doline, prolazeći kroz neke od najsuših pustinja na zemlji. Španjolci nisu mogli živjeti u Kusku koji se nalazio na 3399 metara nadmorske visine. Zato je Pizarro utemeljio novi grad na obali Tihog oceana. Grad je nazvan Lima i posvetio se uređenju novog grada i osvojenog teritorija. Španjolski kralj ga je proglasio za kralja. Prije nego što se 1523. otisnuo na potragu za carstvo Minka, Pizarro je s Diegom de Almagrom i Hernandom de Lukeom sklopio dogovor. Njih troje opremit će i voditi ekspediciju na jug. Ali sada je Pizarro bio apsolutni gospodar Perua. To se nije svidjelo njegovim partnerima koji su se nadali da će se novo osvojeno područje dijeliti na tri jednaka dijela. 26. lipnja 1541. Sin Diego de Almagra, kojeg je nakon pokušaja pobune pogubio brat Franciska Pizara Hernando, poveo je svoje pristaše u napad na palaču pod kralja. Pizaro je bilo 66 godina. William Prescott piše. Pizaro je, nemogavši na brzinu zategnuti vrpce, bacio prsni oklop i zamotao jednu ruku u plašta, u drugu uzeo mač i priskočio u pomoć svom bratu. Bilo je kasno. Alcantara je teturao od gubitka krvi i uskoro je pao na pod. Pizarro se bacio na napadače poput lava uzbunjenog u njegovoj jazbini i zadao je mnoge udarce, kao da njegova podmakla dob nije ukočila njegove udove. Izdajica vikao je, došli ste me ubiti u mojoj kući. Napadači su se povukli kada su dvojica od njih pala od Pizarovog mača, ali brzo su se pribrali i jedan su drugoga smjenjivali u navali. Prolaz je bio uzak i borba je trajala nekoliko minuta, dok dva Pizarova paža nisu pala pored njega. Tada je jedan od napadača povikao, zašto nam toliko treba, dolje tiranin, i uzeo je jednog od svojih sudrugova te ga bacio prema Pizaru. Ovaj ga je probao mačem. Dok je Pizaro pokušavao izvući mač, zadobio je ubod nožem u grlo. Španjolci su nastavili utvrđivati svoju vlast u Peru i ostatku Južne Amerike. Samo je dio Brazila zauzeo Portugal skoro tri stoljeća Španjolska će vladati zemljama Južne Amerike. Za razliku od nekih drugih prostora, recimo današnje Sjeverne Amerike, ono što su danas jedinjene države gdje su zapravo bijelci potpuno, gotovo potpuno iskorenili to autohtono stanovništvo, Ovdje je ipak ta gustoća stanovništva i te stare institucije su bile dovoljno jake da ih jednostavno se nije moglo zatrti. Ja. I zbog toga, kao što sam već spomenuo, evo, danas imate u Boliviji, u Peru, pa ja mislim i u Ekvadoru da je dominantno zapravo stanovništvo autohtono. Nisu to sve čisti indijanci, da se razumijemo, svi su se oni miješali više ili manje, ali dominira taj autohtoni element. Samim time onda e, su se sačuvale u više ili manje prikrivenom obliku i mnoge, mnogi drugi elementi kulture toga vremena. Počevši od jezika. Kečua i Aymara su danas još uvijek dominantni jezici na tom prostoru, čak ako zađete u neke, neke e, krajeve gdje koji su zavučeni negdje po planinama ili, ili, ili negdje u divljini, naićete dosta često na ljude koji ne govore španjolski. To su države u, kojima je katolicizam vrlo jak. Međutim, taj indijanski katolicizam često puta zapravo maskira pod sobom i sadrži u sebi mnoge, mnoge ostatke starih vjerovanja i, i starih nekakvih ideologija i obreda. Onda ima jedna sasvim druga tradicija koja opet je taj malo mračnija, ne? E, posljednji Inka, nakon osvajanja, nakon osvajanja je još bilo pet ili šest Inka koji su sadržali jedan mali prostor. Jel? Posljednji njih se zvao Tupak Amaru. I on je zapravo grešku napravio u jednom momentu. Njegovi prethodnici, Manko Inka i još neki drugi su nekako pokušavali koegzistirati u jednom smanjenom obibu sa Španjolcima. Tupak Amaru na koncu je odlučio da bi trebala, ne znam, ipak se sukobiti, ali to je bilo već u momentu kad su Španjolci bili brojni i apsolutno nadmoćni i njega su vrlo brzo eliminirali iz te cijele priče, on je zarobljen i pogubljen. Tradicija pobune je kako živa u tim krajevima i svako toliko dođe na površinu. Jel, Tupak Amaru, spomenuo sam ga radi toga jer možda znate za Tupa Marose koji su uh, jedan od ovakvih bili, jedan od tih gerila pokreta na tim prostorima koji su uzeli njegovo ime. Jel. U novije vrijeme sjetimo se Sendera Luminoza koji je također bio jako ukorijenjen upravo tim autohtonim seoskim uh, zajednicama. 1911. godine Hiram Bingham, američki povisničar, arheolog amater i profesor na sveučilištu Yale, krenuo je u potragu za Vila Kambom, planinskim uporištem koje je u 16. stoljeću bilo središte pobune Inka protiv španjolske vlasti. Bio je to takozvani izgubljeni grad Inka. Nitko nije znao gdje je taj grad. Španjolci ga nikada nisu našli. Tragovi u drevnim pričama Inka bili su magloviti. Tijekom potrage za tim gradom, Bingamu su ljudi pričali da postoji još jedan grad. U svojoj knjizi Izgubljeni grad Inka Bingham piše. Da se u dolini Urubamba mogu naći do sada neopisane i neidentificirane ruševine, bilo je poznato samo nekolicini ljudi u Kusku. Uglavnom su to bili bogati plantažeri koji su imali velika imanja u provinciji Konvencionu. Jedan od njih nam je rekao da je išao u Santa Anu svake godine i da je poznavao jednoga agoniča mula koji mu je rekao da pored mosta San Miguel postoje neke zanimljive ruševine. Poznavajući pak sklonost prema pretjerivanju kod svojih sunarodnjaka, nije tim glasinama pridavao previše pažnje i prelazio je niz puta taj most, a da nije odvojio vremena da prouči tu stvar. Drugi, gospodin Pan Corbo, čija je plantaža bila u dolini Vilcabamba, Rekao je da je čuo mutne glasine o ruševinama u dolini iznad njegove plantaže. Jedan od pričljivijih momaka gospodina Lomelinija, koji je proveo dobar dio života tražeći rudnike oko Kuska, rekao je da je vidio ruševine u mjestu zvanom Huayna Pikču. Oni koji su ga poznavali slegli bi ramenima i nisu se previše obazirali na te riječi ali njegove su se riječi slagale s riječima Šarla Vienera, francuskog istraživača koji je oko 1875. godine tijekom svojih lutanja u Andama posjetio Olan Tajtambo. Dok je bio tamo, rečeno mu je da postoje lijepe ruševine u dolini Urubamba, u mjestu zvanom Huayna Picchu ili Machu Picchu. Francuski istraživač nije našao te lijepe ruševine. Hiram Bingham jest. Nekoliko je puta skoro poginuo tijekom te potrage. Konačno, 24. srpnja 1911. godine Hirama Bingama je do tih lijepih ruševina doveo Melkor Arteaga. Tako je Hiram Bingham otkrio još jedan dragulj civilizacije Inka, grad Machu Picchu. Skoro četiri stoljeća nakon što su Pizarro i njegovi konkvistadori strušili carstvo Inka, ona je još uvijek moglo zadiviti ljude, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu kogod je bio u Andama i kogod je naročito bio na ovim istočnim obroncima Anda, jasno mu je da tamo možete sakriti što god hoćete i možete i Manhattan sakriti da ga se ne vidi. Jer dimenzije prirode tamo, e, veličine tih kanjona, tih brda, te prašume u koje je to sve skupa zaraslo su takve da doista možete sakriti više manje što god želite. Pa tako je ovaj jedan relativno mali, ali spektakularni grad Inka, misli se na Machu Picchu, nije čudo da je bio dugo vremena skriven od očiju javnosti. Ali s druge strane, on je bio skriven od očiju javnosti. Lokalni indijanci su uvijek znali da je on tamo. Ne? I samo je trebao doći jedan amerikanac kojega je to zanimalo i pitat. I onda kad je pita onda su mu rekli, je, je, tu gore, odite pa budete našli. Ne? Prema tomu, to vrijedi za svako otkriće. Mislim, i otkriće Amerike iz perspektive indijanaca nije nikako otkriće. Jel? Maču Picchu je svakako jedna od najspektakularnijih arheoloških nalazišta i gdje na jednom silnom grebenu iznad, iznad zavoja rijeke Urubambe koja je dole jedno 800 metara ispod grada, a iznad njega je naš špičasti breg koji je do samog vrha terasiran, imate zemljoradničke terase na samom vrhu toga Vajna Picchua iznad tog grada na koje se mora po četvronoški penjati po, po stepenicama, imate osjećaj da ljudi koji su tamo obrađivali krompir da su morali biti alpinisti uspod Machu Picchu je zapravo vjerojatno bio ljetnikovac, nazovimo ga tako, jednoga od, Inka, možda Pačakutija čak se misli. Dakle, se građani dosta prije nego što su Španjolci došli tamo, nekoliko decenija ranije, i Španjolci ga nisu nikad našli. Nisu bili svjesni da postoji, možda u to vrijeme nije bio korišten jednostavno, pa su ga zato promašili. E, zahvaljujući tome što su ga promašili je masu toga u Mačupiću ostalo netaknuto i sačuvano. Ima još nekoliko drugih sličnih gradova, Oljante Tambo, Pisak. Međutim, oni su svi više ili manje opljačkani, e, razoreni, e, dok Machu Picchu to nije. Tako da imate on naj dragocijenije hramove recimo i elemente nekakvih hramova koje su Španjolci sustavno razarali radi toga da potisnu stara vjerovanja, tu ih imate sačuvane.